ऐं पंहिंजनि कसमनि लाइ चङाई करण ऐं परहेज़गारी करण ऐं माण्हुनि जे विच में सुलह कराइण खां पासो करण वास्ते अल्लाह जो इस्म पेश न करियो ऐं अलाह ॿुधंदड़ ॼाणदड़ु आहे